أيها الذي aliyu bin shafan rajim bismillah rahman rahim masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da su a wannan mako a wannan rana ta asabar a ashirin da takwas ga watan jima'a ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan maris na shekara ta dubu biyu da sha hudu kamar dai da masu raro aka sa shirin fasiyar rahama shirin da kan amsa tambayin da kowane aiko ta

haka ka za ku yi aiko da tambayin ku ta kan adireshinmu na imel a fatin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da aka saba muna tare da shi malami a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano kuma suna na hana tsaye da sassan wanda nake fatan kasancewa tare da ko a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akar makalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim wanda ya ruwaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana ya kwana a gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama cikin dare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farka yayi asuwaki yayi alwala sannan ya karanta ayoyin karshe. na cikin suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa karshen sura yace sannan ya tashi ya alwala sannan ya tashi ya sallaci raka'a biyu a cikin wannan raka'o'i biyu ya tsawaita tsayuwarsa da ruku'unsa da sujadarsa sannan bayan ya gama ya danyi bacci kadan sannan ya tashi ya kuma aikata haka ya sallaci raka'o'i shida duk kuma sanda zai yi sai ya yi alwala ya yi asuwaki ya karanta waɗannan ayoyi sannan da ƙarshe yi wutiri da raka'o'i guda uku sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallarsa ko cikin sujjadarsa ya ji yana karanta ko yana wannan addu'a yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'alni wa ja'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran waj'al min tahti nuran Allahumma atini nuran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah ta'ala da cewa ya Allah ta'ala ka sanya haske a cikin zuciyata ka kuma sanya haske a harshe na ka sanya haske a na ka sanya haske a gani na ka sanya haske a baya na ka sanya haske a gaba na ka sanya haske a sama na ka sanya min haske a ƙasa na ka sanya ni na zama haske wani hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallar ta nafila ya kasance yana roƙon Allah ta'ala ya haska kashi ya bashi haske a dukkan ga dukkan gabansa gaba daya na zahiri da na batini ya roki ta Allah ta'ala ya haska ka masa zuciya domin haske shine wato abinda zai zama shiriya ga mumini a cikin wannan rayuwa ta duniya yayin da mumini ya kasance shiryayye ne rayuwarsa ta duniya to wannan shine yake cikin haske wanda kuma ya saki shiriya ta ubangiji ya saki abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi abinda ya saukar a cikin littattafansa to babu shakka wannan ya bar haske zai samu kansa cikin duhu ne shi yasa Allah ta'ala ya sifanta musulunci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi a matsayin haske duk kuma wani abu ba musulunci ba ko wata hanyar da ba musulunci ba ko addinin da ba musulunci ba to Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa dufai ne Allah ta'ala yana cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat Allah ta'ala shine majibincin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske waɗanda kuma suka kafirta wato majibuntansu su ne shaidanu waɗanda suke fitar da su daga dufai eh, daga haske zuwa dufai ubangiji ta'ala ya sifanta abin da ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi na alkur'ani na shiriya na sako Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa haske ne Allah ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri bal kitabu wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka muka yi maka wahayin wani ruhi daga al'amarin mu وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان بكسم منين للتافي بمنين ايماني ولكن جعلناه sai dai mun sanya wannan abin da muka yi maka wahayin sa na shari'a na shari'a mun sanya shi ya zama haske nahdi bihi man nasha'u min ibadina wanda muke shiryar da bayanmu wanda muka ga dama daga cikin bayanmu da shi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kuma lallai kai ya rasulullahi kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici hakanan ubangiji ta'ala yake cewa qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah ta'ala yake cewa hakika wani haske ya zo muku daga ubangijinku da littafin da yake mai mabayyani yahdi bihi Allahu a ridwana ridwanahu subul salam Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya zaɓi ya zabi yarda Allah yana shiryar da shi hanyoyin hanyoyin tsira hanyoyin kubuta ta hanyar wannan alkur'ani ta hanyar wannan haske yana fitar da su kuma daga zuffai zuwa ga haske da izininsa kuma yana shirya da su zuwa ga tafarki madaidaici ubangiji ta'ala ya sifanta abinda ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haske ne haka nan ubangiji ta'ala yana fada yake cewa ya ayyuhan nasu kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ku waɗanda suka yi imani ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum wata hujja ta zo muku daga ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da wani haske wanda yake mabayyane don haka wanda suka bi alkur'ani suka bi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam suka rike musulunci waɗannan su suke rayuwa a cikin haske wanda duk ya kasance ya saki koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwa ta musulunci wanda a cikin duhu yake rayuwa cikin fagamniya yake da dimuwa ba zai taba gane da yake maslahar sa ba abinda yake amfanin sa a duniya da lahira shi yasa Allah ta'ala yake cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin an-nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi hayyun minha yanzu ashe wanda muka yake matacce sannan muka raya shi awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas muka sanya masa haske wanda yake tafiya da shi cikin mutane wato muka bashi musulunci muka sa masa musulunci a zuciyarsa ya musulunta ya kuma rike addinin musulunci ya rika aiki da shi to wannan shine muka sanya wa haske da wannan hasken ne yake tafiya cikin mutane yake iya gane abin da ya dace kuma abin da bai dace ba yake iya gane inda ya kamata ya sa kafarsa da inda bai kamata ya sa kafarsa ba kamar masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha wanda zaka daidaita shi da wanda yake cikin dufai dufan da ba zai fito daga cikin su ba don haka wanda baya wato baya neman ya san shiriyar ubangiji da abinda Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yayi aiki da wannan to wanda yana cikin duhu ba duhu ɗaya ba yana cikin dufai yana cikin duhu amma dai duhu na kafirci ko na shirka hada Allah da wani ko kuma duhu ainihin na saban Allah ko duhu na jahilci ko duhu na munafici ko yana cikin duka waɗannan dufan ma gaba ɗaya shi yasa ta Allah ta'ala ya ce auka zulumatin fi bahrin lijjiyin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Allah ta'ala ya sifanta hanyar da waɗanda suka kauce wa hanyar Allah suke bi hanyar su zulumatin kamar dufai ne fi bahar liji a cikin wani teku wanda yake cike da ruwa yana toroko ya shahu maujun min fawqihi maujun igiyar ruwa na lullube shi wata igiyar ruwar a saman wata min fawqihi sahab saman ta kuma ga girgije ga kuma duhun dare zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu ne sashin sa bisa sashi idza akhraja yadahu lam yakad yaraha inda zai fito da hannunsa cikin irin wannan yanayi ba ma zai iya ganin tafin hannunsa ba Allah ce fa man lam yaj'alillahu lahu nuran ma lahu min nur wanda duk Allah bai sanya masa haske ba to wannan ba shi da wani haske saboda haka wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa ya bi shiriyarsa to wannan shine yake cikin haske zaina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'a ulaika humul muflihun Allah ta'ala yace waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka girmama shi suka taimaka masa suka bi hasken da aka saukar tare da shi to waɗannan su ne masu rabauta Allah ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idzni rabbihim ila siratal azizil hamid ubangiji ya ce wannan littafi ne da muka saukar maka wanda za ka fitar da mutane da shi daga dufai zuwa ga haske da izinin ubangijin ka zuwa ga tafarkin allah wanda yake shayabo kuma wanda yake gagara ba dau shayabo saboda haka bin tafarkin allah shi ne samun tsira wanda suke bin tafarkin Allah waɗannan su ne za su tsira duniya da lahira su za su rayu cikin haske su za su rayu da manufa su za su san abin da ya dace dukkan wani abu da zamu je muna nema muna lalube wanda muke ganin cewa ko shine zai warware mana matsalolinmu na yau da gobe matukar ba mun dawo zuwa ga tafarkin da Allah ta'ala ya tsara wa dan adam ba to wallahi ba za mu taba samun hasken da zai haskaka mana gaban mu ba ba kuma za mu taba fita daga cikin matsalolin mu ba ubangiji ta'ala ya sifanta abinda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine haske wanda duk ya bar shi to ya jefa kansa cikin duhu ne ya jefa kansa cikin tsirkaniya ya jefa kanshi cikin dibganiya ba zai ba zai taba samun mafita ba cikin al'amarinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai cewa taraktukum ala mahajjatin bayda lailaha kana hariha la yazigu anha illa halik na a kan wani tafarki wanda yake fara kan daransa kamar rana yake wato yadda yake da haske da rana haka yake da haske da daddare babu wanda yake kaucewa wannan tafarki sai halakakke saboda haka sakin hanyar annabi sallallahu alaihi alaihi wasallama halaka ne sakin hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallama da rashin da rashin yi masa da'a da kin bin shiriyarsa da rashin bin tsarinsa to babu shakka wannan rayuwa ne a cikin dufai wanda duk kuma yake rayuwa a cikin duhu to komai ma na iya samunsa ba zai san akan wace irin hanya yake tafiya ba ba zai san kuma ina ya dosa ba duk matsalolin dan adam yake fama da su a duniya yau gaba daya ba komai ya jawo masa ba illa sakin hanyar ubangiji ta'ala wanda ya aiko annabawa ya saukar da littafai domin ya dora dan adam akan su domin ya dora dan adam akan wannan hanya domin ya haskaka masa rayuwarsa amma dan adam ya sa kafa ya shure ya take ya yadda cewa ya rayu cikin duhu to babu shakka wanda ya kasance cikin irin wannan yanayi ba zai taba fita ba har sai lokacin da ya dawo zuwa ga shari'ar Allah har sai lokacin da ya dawo zuwa ga hasken da Allah ta'ala ya ce ya saukar ga dan adam wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske wanda yake mabayyani Allah ta'ala ka ba mu dacewa Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ta'ala ka cika mana hasken mu a duniya da lahira amin amin akrabu kallah tambayar mu farko a wannan makon ta fito ne daga Mustapha dan mama da ke cewa malam ya hukuncin yin istighfari lokacin tayar da sallah to a lokacin tayar da sallah ba a ce a yi istighfari ba lokacin da ake istighfari bayan an gama sallah wato bayan mutum ya gama ibada ya gama bautar Allah ya yi wani aiki na ibada ga Allah ta'ala to a lokacin aka shar'anta masa sai ya yi istigifari wato yana neman Allah ta'ala ya gafarta masa abinda tana yiwuwa ya yi na kuskure a cikin wannan ibada watakila akwai abin da ya kamata ya yi bai yi ba watakila akwai abin da bai kamata ya yi ba kuma ya yi to irin wannan gajiyawar ta dan adam da kasawarsa ita ce dan adam yake neman gafara a kanta Allah ya yafe masa kada ya kama shi da abin da ya yi bisa kuskure ko rashin sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Aisha radiyallahu ta'ala anha take gaya mana idan ya gama sallah idan ya gama sallah sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram da ya gama sallah sai ya faɗi wannan ba kafin a fara ba shi yasa haka ko aikin hajji? Allah ta'ala da ya faɗi maganar aikin hajji? sai ce to in an gama aikin hajji, an gama a arfa mutum kada ya rika jin cewa to ai na gama tsayuwa arfa yanzu me zan nemi gafara kuma ai an yafe mun komai da komai sai Allah ta'ala ya ce idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda inda al-mash'ar al-haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin sai thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim Allah ta'ala ya ce idan kuka gangaro daga arafa to ku ambaci Allah a wajen da ake kira al-mash'ar al-haram fadhkuruhu kama hadakum ku ainihin ambace shi kamar yadda ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin da kun kasance gabanin Allah ya shiryar da ku kuna cikin batattu sun ma afidu min haythu afadanna sannan ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa astaghfirullah ku nemi gafarar Allah kaga an gama tsayuwar arfa amma Allah ta'ala na ce a ci gaba da neman gafararsa dan adam ya ci gaba da yawan fadar musulmi ya ci gaba da yawan fadar astaghfirullah astaghfirullah ka duba Allah ta'ala da yayi maganar masu tashi cikin dare su yi laili layli su yi salloli sai ce kanu qalilan minal layli ma yahja'un sai to bil asharihum yastaghfirun kadan suke yin bacci da daddare da asuba ta kawo kai kuma sai su yi ta neman gafara kaga sun cika daren su da kiyamul laili amma da asuba kuma suna ta astaghfirullah astaghfirullah saboda ka bayan ka gama to sai kuma ka yi istighfari ba wai kafin ka fara ba ba anan ake ta astaghfirullah ba wannan shari'a ba ta zo da wannan ba haka ga tabbabin da a jaa walfat wal cewa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja suke fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai da akai maganar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa nasarar Allah ta zo da budi mutane sun zo dodo dodo kungiya kungiya suna shiga suna shiga addinin Allah wato kamar aikin da Allah ta'ala ya dora maka na isar da sako ka kammala shi ka gama shi mutane sun karbi addini kungiya kungiya to kuma kai tasbihi ka nemi gafara to bayan ya gama aikin sai Allah ci to kuma ya tasbihi ya nemi gafara shi yasa aisha ce to wannan shine yake fada a cikin a cikin sujjadarsa ce subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi saboda haka kaga ashe ba wai kafin ake yi ba bayan ake yi sannan kuma shi babin istighfari ko bayan wannan abu ɗaya yake to inda ka zauna zaka iya istighfari akwai akwai akwai kafaratul majlis idan mutum ya zauna guri sun tattauna ko sun yi mitin ko sun yi hira in za a tashi annabi sallallahu ya shar'anta abinda dan adam zai faɗa abinda musulmi zai faɗa ya zama masa kafara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik kaga bayan an gama zama an gama mitin an gama tattaunawa an gama hira za a watsi to sai a nemi gafarar Allah ko da a ce an yi sukul da baka ko da a ce an yi kuskure an yi abin da bai kamata a yi ba to Allah ka gafarta mana wannan abu da muka yi muna kuma tsarkake ka saura ka shi ta kofar istighfari a buɗe take kuma daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa a majalisi daya a zama daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya istighfari dare a zama daya to in har annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji ta'ala yake cewa ya gafarta masa abin da ya gabata da wanda ba bai aikata ba na zunubinsa in har akwai ya gafarta masa amma duk da haka yana yin wannan saboda haka wannan kofa a buɗe take amma ita shari'a tana da kuma tsare-tsaren ta abu kaza sai a ce ka faɗi kaza abu kaza ka faɗi kaza haka za ka ga mutane da yawa lokaci da ka ake yin abubuwa inda aka ce a faɗa sai ka gaba a faɗa inda ko ba a ce ba a ce a faɗa a nan ba sai ga mutane sun ƙara yanzu kaga wannan na bayan sallah din wannan wasu ba su san ana yi ba kuma shine aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah yana yi kana idan sarafa min salati sagfara salatan sun قال اللهم انت السلام ومنك السلام ya يا ذا الجلال والاكرام kaga mutane ba a san wannan ba in za a shiga masallaci akwai addu'a da aka a faɗa za a shiga masallaci amma wani in ya tashi ne yin wannan addu'a sai ce astaghfirullah astaghfirullah sai ya shiga masallaci to galibi jahilci ne ke kawo haka da kuma wato abin nan aiki da kundin ka rika kiyasi da ka to ai ya kamata in yi kaza tare da cewa ba wai karantar da shi aka ba ba wani littafi da ya dauka na musulunci ya karantar da shi kawai dai haka yin ransa ya riya masa sai yake yi to a shi kuma musulunci ba haka yake ba na'am mashallah ta gaba take cewa menene hukuncin wanda ake amince masa wajen faɗa masa sirri kuma sai ya je faɗa wasu kuma wani mataki ya kamata a ɗauka a kansa daga muhammad ai usman matakin da za a ɗauka a kansa ka daina gaya masa ya nuna ba zai iya rike maka sirri ba an gaya mutum sirri musamman ma abinda ya shafi mutuncin mutum wani sirrin da ya shafi mutunci in ka faɗa watakila zai zuwa masa da mutunci ko a rika ganin shi wani iri daban kaga wannan bai kamata ka faɗa ba inda har ya yi amince da kai ya gaya maka Eh, wanda duk ya amince maka ka ci sa wannan ka shiga sa. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu Allah wa wata wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun da ko wadanda suka yi imani kar ku hainci Allah da manzonsa kada ku hainci amanar da take tsakanin ku sirri da mutum zai ga maka amana ce to kada ka haince shi kana sani Matakin da zaka dauka shine ka kara ga masa sirrin ka tunda ka fahimci cewa ba ya rike sirri wani ce matar da mijinta ya rabu da ita kuma ba su sake haduwa ba sai bayan shekara hudu ta zo masa da jariri ta ce ɗansa ne shin shari'a ta dai karba to akwai batu da aka yi ta yi a baya can dangane da samu muddatul hamil cewa ciki yana kai shekara nawa babu wani nasi da ya ce ciki yana kai sama da watannin da ake yi a haihuwa watanni tara ba kuma wani nassin da ya kore cewa ciki baya yi awa, shi yasa malamai suka yi ta saɓani. har ma wasu suke cewa abinda za a dogara da shi ne alwujudu me aka gani mai aka ga ana yana faruwa to wasu suka ce ai an ga wasu an yi cikin su ya shekara uku kamar malik yake cewa akwai wani muhammad ibn ajlan gowa masa ta yi cikin sa a madina ya shekara uku a cikin ta to a wancan lokacin duk ana zaton hakan za ta iya yiwa a ɗauki ciki ciki ya shekara uku ba a haife shi saboda a wancan lokacin harkar ilimi na likitanci bai ci gaba ba a samu na'urorin da za a iya aunawa a gane cewa mace tana dauke da ciki ko ba ta dauke da ciki sai dai kawai in an ga cikin ta yana kumbura kuma an ga ta daina jini shi kenan sai a ce ai ciki ne da ita to sai yi ta tafiya akan cewa ko da lokacin haihuwar yayi ba ta haihu sai a ce kwantaccen ciki ne sai a yi ta yadda da haka amma daga baya bincike ya nuna ba wani kwantaccen ciki ko dai mace tana da ciki ko ba ta da ciki amma ba wani ciki sunan shi kwantacce in har tana da ciki to za ta haihu lokacin da abin nan sunnar ubangiji kauniya sunnar sakadariya ta gudana al'adarsa ta gudana mace ta haihu a cikinsu shi yasa cikin malaman daɗin macen akwai wanda suka tubire suka ƙiyarda kamar ibn hajjus na cikin wanda suka tubire cewa su ba su yadda cewa a kokwantaccen ciki ba duk da cewa shi ba ba wai likita ba ne ba kuma wata na'ura ya auna mutu amma shi tun da ya ga ubangiji ta'ala yana cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra cewa walidatu yarzaina auladahunna hawlayn kamilayn ce to 30 shahra 30 shahra kaga aqallu muddatul hamli zata iya zama 6 ashhur to aksa muddatul hamli abinda aka sani shine ta zama wata tara wata tara saboda haka wata tara din nan shine abinda za iya yadda cewa ciki ne ciki da shi ta haife shi kuma a daidai wannan lokacin amma sama da haka shi yana cewa sunnar ubangiji bata gudana a haka ba saboda haka bai kamata a keta sunnar ubangiji ba saboda wani tunani ko wani zato ko wani wahami da wasu suke yi to daga baya kuma likitoci sun tabbatar da cewa a ilimance ba zai yiwu ba a ce wani ciki ya kwanta shekara da shekaru yana nan ba a haife shi ba saura kaga babu maganar cewa wata zo ciki bayan shekara hudu an sake ta ta zo ta da wani da jariri ta ce wannan dan wanda mijinta ne kuma a kakafa mata sannan kuma a shari'anci a shari'anci ko da matarsa ce tana ɗakinsa ta zo da wani ɗa ya ce ba yadda ba ɗansa ba ne shari'a ba ta tilasta shi ya zama ya rike shi a matsayin ɗa illa iyaka kawai abinda aka ce su je su yi la'ani su yi rantsuwa da tsinuwa a cikotu abinda shari'a ta tsara da shi da matar kowa ya je rantsuwa gaban alkali wanda aka fi sani da la'ani idan duka suka yi to shi kenan ba za a jingina wa shi wannan mutum ɗan ba ba za a ce ɗansa ba ne wannan koda kuwa tana gidansa bai ma ce ya sake ta ba ballantana kuma ya riga ce ya sake ta ba ta gidansa shekara da shekaru kuma ta zo da ɗa kuma a ce shari'a ta ce sai ka karɓi cewa ɗanka ne wannan babu wanda zai yi zai faɗi wannan don cewa ka dole dolil firash shi yanzu ba firash ba ne ba mijinta ba ne sau don mai za a jingina masa ɗa shi sa shari'a wajen saki ta kawo tsari inda duk za a bi wannan tsarin da shari'a ta kawo a wajen saki duk ba za a kai ga haka ba mutum zai saki matarsa saki na sunna ko dai ya saki tana da ciki ya tabbata tana da ciki shi da kansa ya san tana da ciki ko ya sake ta bayan ta yi tsarki wato ta yi jini ta yi tsarki ba tare da ya kusance ta a wannan tsarkin ba shi ne wannan sunna da Allah ta'ala ya shar'anta miji in zai saki mata sai saki shine ko hunna iddati hinna din da aka faɗa to wanda yayi haka shine talaqus sunni shi saki na sunna ya sake ta bayan ta yi tsarki tsarkin da bai kusance ta a ciki ba ko kuma ya sake ta da ciki ya san cewa tana da ciki amma kada ya sake ta bayan ko dai tana cikin jini ko kuma a'a bayan ta yi jini ya kusance ta kuma ya sake ta bayan ya kusance ta wannan bi shari'a ta hana wannan saboda ka to a ce ana bin wannan ka'idojin ya tayi tayi jini tayi tsarki ko bai kusance ta ba kuma ya sake ta kaga ba kuma wata maganar cewa bayan shekara daya biyu uku har biyar har kaza ta zo ta ce masa ayi ga wani da kuma danka ne kuma har a tsaya ana a kai saboda haka babu wani inda shari'a ta ce sai ya karbi wannan a matsayin dansa sai sakon yake cewa malam menene bambanci tsakanin riwaya da diraya a ilimin hadisi to magana mashuriya cikin maganganun malamai ce riwaya abinda ya shafi ilimin matsalawar hadisin shi kansa mutum ya san ka'idojin yadda ake ruwayar hadisin ruwayar hadisi tana da ka'idoji akwai wanda ake karban hadisin sa akwai wanda ba a karban hadisin sa akwai wanda ake karban hadisin sa amma da sharaɗin a samu wani wanda zai tamara masa baya akwai kuma yadda ake tabbatar da ya ji hadisi ko bai ji ba da dai ka'idoji dai da malamai suka rubuta wanda ake kira ilmu musalahil hadis to wanda bisa doran su ake ruwaya ilmul hadisi dirayatan kuma shine ka san ma'anonin hadisin abubuwan da hadisin suka kunsa bayan ka tabbatar da cewa wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ba wannan maganar da ya yi mai take nufi idan wani umarni ne da ya bayar a cikin hadisin kasancewa umarni na wajibi ne ko umarni na mustahabbi ne in hani ne ka sani hanin nan na haramun ne ko ka hani ne na karhanci sannan in akwai wasu abubuwa wanda suke da alaka da sharuɗa kasancewa sharaɗi ne ko ba sharaɗi ba ne da irin waɗannan to wannan bayanin da za ka samu wanda malamai suke yi dangane da kowane hadisi shi ake kira ilmin hadisi da rayatan wato shi ne a takaice ka san fikhun da yake cikin wannan hadisi shi ne fikhul hadis saboda haka akwai wanda shi ruwaya kawai yake yi malami ne da ya shahara wajen ruwaya amma bai shahara wajen ilmin hadisi eh, da rayatan ba kamar al'amash Suleiman ibn Mihran haka zaka ji ta ganin sunansa a cikin isnadi ya rawaito hadisi ya rawaito hadisi yana cikin tabi'i amma ba zaka ga maganganun sa wajen bayanin ma'anonin hadisin ba saboda ya shahara wajen riwaya amma bai shahara wajen diraya ba sabanin irin su Imam Malik wanda suka shahara wajen riwaya da diraya kamar irin su Imam Ahmad wanda suka shahara wajen riwaya da diraya kamar irin su Imam Bukhari wanda suka shahara wajen riwaya da diraya da ire-iren suna nan su ma da dama saboda haka abinda ake bukata shine mutum ya zama na. ya san ilmin hadisi ruwayatan din ya san dirayatan din ko in ya san ruwayatan din to ya zama na kuma akwai waɗanda suka san diraya din wanda za su iya bayanin wani hadisi bayan ya tabbata su isi bayanin cewa ga abin da ya kunsa ga hukuncin da suke karkashin sa sai sakon najib amin abdulhamid wanda ke cewa malam ne fi inganta tsakanin riƙe hannu a sallah ko kuma sakinsa to hadisai da suka tabbata ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayanin sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama suna bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannunsa na dama akan nagu a sallarsa ko dora akan tafin hannunsa ko dora akan eh, abin nan tsintsiyar hannunsa ko ya dora akan sangalin hannunsa ko ya dora ko ya riki sannan ya dora akan kirji wannan su ne suka tabbata hadisin wa'il ibn hujr shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya dora hannunsa na dama akan nagu ko hadisin sahal ibn sa'ad wanda yana cikin sahih al-bukhari yana cikin kuma imam ahmad ba yana cikin eh, sahih al-bukhari na cikin muwadda na imam eh, na imam malik cewa mutane sun kasance ana umartar su kana nasi umaruna an idza salla ahadum an yada'a yadahu al ala al-yusra ana umartar mutane sahabi in yace ana umarta to mai umarni shine annabi sallallahu alaihi wasallam dan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake umarni ta hanyar ibada ce ku yi kaza ibada ce ko ku bar kaza haramun ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a gurin malamai kakab idan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi yace an umarce mu ko an hana mu to mai umarnin da hanin shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kanan nasu umaru ana umartar mutane su su dora hannunsu na dama akan nagu a cikin sallah sannan akwai hadisi wanda ya tabbata shi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi abdullahi ibn abbas wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yana daga cikin abinda aka umarci annabawa su gaggauta bude baki su jinkirta suhur sannan su dora hannunsu na dama akan nagu a cikin sallah haka imam malik a cikin wadda a babin a kitabu salah inda ya magana sallah babu wani hadisi da ya kawo kwaya daya da ya shafi sakin hannu sai dora hannu din ne ya kawo a cikin littafin samuwa wadda shi ya sa ibn abdul ya ke cewa imam malik shi kansa bai gushe ba dora hannun sai ke na dama akan nagu a sallah wannan shine abin da ya tabbata a hadisance a cikin ruwayoyi ruwayar ibnu da ruwayar wa'il ibnu hujjar. ruwayar sahal ibn sa'ad da sauran wasu daga cikin sahabbai wanda suka rawaito a wannan illa iyaka dai kawai magana wacce take ingantacciya ta malamai shine ɗora hannu akan na dama akan nagu a cikin sallah sunna ne ba wai wajibi bane da a ce mutum ya saki hannu ba za ka ce sallarsa ta ɓaci ba sallarsa ta yi amma ya bar wani abu na sunna da a ce ya yi shi to sallar za ta fi samun kamala amma babu wani malamin da ya taɓa cewa wanda ya saki hannu a sallar su sallar su taɓa ce maganar da malamai suke shi ne wanne ne ya tabbata a an annabi sallar sunan ya yi wanda kuma ya tabbata ɗin allah hakika su ne wannan ɗorawa shi ne ya tabbata sakin wasu malamai sun ce a saki to amma dai sakin ba shi ne ya tabbata a sunnanci ba kuma dan mutum ya saki ba a cewa sallarsa ta ɓaci saboda shi sakki ɗorawar ba wai wajibi ba ne shi ɗorawar suna ce rashin ɗorawar baya lalata sallah barin wani abu na suna a cikin a ba sallah baya lalata sallah saboda haka kuma wanda yake sakin wanda yake rike hannu zai iya bin mai sakin hannu mai sakin hannu zai iya bin mai rike hannu sallah wani ce shan ya halatta wanda ke da tawaya ya yi limanci ga jama'a daga na uku ya danganta da irin tawayar irin tawaya ce wacce ba za ta hana shi wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba zai iya yin limanci kamar ka ga makaho makaho yana da tawaya ta hanyar ta fuskar baya gani amma kuma ba za ta hana shi wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba saboda haka ta tasihu imamatu wanda suka ce ba zai limanci ba wai saboda ba zai iya kare kansa daga daga wani abu na najasa ba zai iya samun najasa bai sani ba wannan magana su tana da rauni wanda yake makaho zai iya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafiya yakan na ibantar da Abdullahi ibn Ummi Maktum wanda kuma makaho ne kuma duk wanda yake na'ibin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi bayanin to abubuwan da annabi yake shi zai ci gaba da yi daga ciki akwai limanci ba za ka taba samun inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya togaciya ba yace gashi nan na'ibi ne amma wani karka musulmanci shi ne zai zama limami saboda haka makaho zai iya limanci ba ba ba tawayar da yake da ita ko rashin rashin lafiyar da yake da shi ba zai hana shi yin wani rukuni ba amma misali wanda yake shanyayyen kafafuwa misali wanda yake da kafafuwa abin nan shan inna ba zai iya tsayuwa ba ko wanda ya rasa kafafuwansa ba zai iya tsayuwa ba kaga wannan ba zai iya samun wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba ko wanda yake akras wanda yake bebe ne ko kurma ne baya iya magana kaga ba zai yi karatu ba karatun fatiha rukuni da a cikin sallah shi a karan kansa sallar su tayi amma kuma zai iya jawo mutane zai rasa yi musu wani rukuni da ya kamata a ce an same shi ko yawa jaba a same shi saura kaga wannan tawaya ce wacce za ta hana shi zuwa da wani rukuni daga cikin rukunan sallah to wannan kaga ba zai yi limanci ba amma misali da mutum abin nan ya rasa kunne daya kaga ya samu tawaya ko ya rasa hannu ɗaya ko ya jungulmi to wannan ba zai hana shi yin komai daga cikin rukunan sallah ba to wannan zai iya limanci saboda ka ita tawayar ana dubawa idan tawaya ce wacce za ta hana mutum za ta hana liman aikata wani abu wanda rukuni ne a cikin rukunan sallah kamar tsayuwa ko karatu karatun fatiha to wannan bai zai limanci ba idan kuma tawaya ce da ba za ta hana shi zuwa da sauran rukunai ba ko da ko wani abu na sunna ba zai kubuce wannan ba zai ba za a hana shi limanci ba limancin sai ya inganta sai sakon suraj radio katsina wanda ke cewa malam yana kai mana karin bayani akan yadda yan kayan yi a kasuwanci za su kubuta daga fadawa halaka ko ba dan ba kowa ma duwan dan kasuwa hanyar da zai kubuta daga fadawa halaka shine ya je ya karanci ko ya sanya harkar kasuwanci ciki ba wai dan na yi kawai ba ni ban san mai dan kayan yake yi ba da ba harkar kasuwanci nake ba amma hanyar kubuta daga fadawa cikin halaka wannan ta shafi kowa da kowa duk wanda zai harkar kasuwanci ya kamata ya san hukunce-hukunce na kasuwanci ya san me dan ciniki alal akalla ya san kuma irin cinikin da musulunci ya haramta da wanda ba a haramta ba da wanda aka haramta ya san irin waɗannan wani shi ne zai kubutar da shi saboda ka abin ba ya takaita ne akan ɗan kai nayi ba ɗan kai wani ɓangare ne daga cikin bangaren yan kasuwa inda a ce yau ka tambayi wani abu da shi ɗan kai nayin yayi kake so ka san hukuncin wannan abin sai ma bayani amma abin da yake a dunkula haka to jawabin shi ne kowa ma in yana so ya kubuta daga fadawa alaka shi ne zai sanya da kunce-kuncen ciniki suke da eh, wace habibu sana abdullahi wanda ke cewa malam menene kul'i kuma saki nawa yake nufi shin ana iya yin komai idan an yi shi to kul'i ne mace ta fanshi kanta daga wajen mijinta yayin da ya kasance miji mace ba ta san mijinta ba ta iya son mijinta ba wai don yana cutar da ita ba ita dai haka kawai ta ga ita yanzu ba ta sha'awar zama da shi idan cutar da ita yake yi to wadda ba kul'i za a yi ba sai dai a je kotu kariya tilasta masa ko dai gyara halinsa ko ya sake ta amma idan ita ce ta ji ba ta san shi me ya miki ni dai ba abin da ya mu bai hana da ci da sha ba abin da ya rage ni amma dai ni kawai ba zan iya zama da shi ba saboda ina tsoron kada in shiga haƙƙinsa kada in je in shiga haƙƙinsa in cutar da addini na to in ta kawo wannan uzurin to kenan sai a sai ki sai ki mayar mishi da abin da ya kashe wajen auren ki fanshi kanki to shi shine ake cewa huli shari'a ta yadda da shi a lokacin da ya tabbata cewa mace ita ce ta ji ba ta son zama da mijinta saboda tana ganin za ta tauye masa wani abu na haƙƙinsa kuma za ta cuta a addininta idan ya kasance mace haka kawai ta ce za ta rabu da mijinta saboda ne saboda yana tauye miki za ki ragu ne a addininki ko za ki tauye masa wani a'a ita ba wani abu ba ne haka dai kawai da shi kansa wannan malamin suna cewa bai halatta ba bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muqtali'at hunnal munafikat cewa matan da suke neman hul'i haka nan babu dalili ba bai lokacin da ya zo na neman kika yadda kin aure shi kina son shi yana son kin aure shi kuma kin zo gidan shi yana baki dukkan haƙoƙin da ya kamata ya baki ci da sha da kulawa haka kawai wata zo ta sa miki wani wata hudu ba sai ki ci kawai to bara ki hulɗi ke ki fita ki ki sake wani mijin to wannan haramun ne mace ta yi wannan haramun ne mace ta yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wata mace da ta nemi mijinta ya sake ta ayyuma mar'atin talabat ko sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin lam tadkhul janna dukkan macen da za ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani dalili ba haka kawai Na bai ce wannan ba ita ba aljanna ka ga wani haramun ne amma idan ta ga cewa za ta iya cutar da shi a addinin za ta iya cuto a addininta saboda wasu kila akwai wasu haƙoƙinsa da ba za ta iya biya masa ba tana gudun ta cutu a addininta to wannan babu laifi ta ainihin nemi nemi hul'i kamar yadda matar sabit ibn qais ibn shammas ah, ta yi lokacin da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ya rasulullahi sabit na kin komai nashi na addinin sa ko dabi'unsa shi wannan sabit ibn qais ibn shammas kusan annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya bayyana dan aljanna ne ya bayyana dan aljanna ne shine wanda lokacin da Allah ta'ala ya saukar da fadar Allah da yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum fi ba'din an tahbata an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Allah ta'ala shi ya ku wadanda suka yi imani kada ku rika daga miryar ku akan miryar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ku je ayyukan ku su rushe ba ku sani ba to lokaci kuma yana da murya wacce take mai kauri muryarsa ba iya magana a hankali haka Allah ya yi shi halittarsa ce haka in zai magana sai diya cika guri da da hayaniya to da ya ga haka sai ya daina zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga kwana biyu bai gan shi bai ce ina sabit aka ce ai yana can gida ai ce aje a binciko me yasa ba zuwa ba da lafiya ne me ya dame shi aka je aka same shi ya hada kai da gwiwa yana kuka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ganin ka kwana biyu a majalisa ya ce aini na halaka ni dan wuta ne na gama halaka kawai ni dan wuta ne saboda me Allah ta'ala ya ce a daina daga murya wanda duk ya daga eh, a daina daga murya duk wanda yake daga murya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam to aikin sa zai rushe yace da haka ni ayyuka na sun rushe habita amali wa ana min ahli nar aiki na ya rushe ni kawai wuta zan tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce a ce masa aikinsa bai rushe ba kuma shi ba dan wuta bane shi dan aljanna ne a gaya masa aikinsa bai rushe ba kuma shi dan aljanna ne kaga ya samu bishara daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi dan aljanna ne kuma da karshe a yakin musailamatul kazzab abin da yakin da aka yi tsakanin musulmi zaman sai da abubakar da musailama wanda ya da'awar annabci a nan ainihin ya yi shahada cikin waɗanda suka suka fita wannan yaƙi a zamanin sai da abubakar to duk da wannan falala ta shi wannan bawan Allah matarsa ta ta'uzuwa ta ce wannan sallallahu salama ni ba abinda na rena na addinin sabit ba rena komai na addinin sa ba rena komai na ɗabi'unsa da halayensa ba sai dai ni akrahul kufra ba da islam ina kin a ce na koma kafirci bayan musulunci na to kada in zo in yi ta yi masa abin da ƙarshe zan zo har ma in je in je jefa na kafirci ban sani ba to shi ne annal alaihi ya ce to a ataruddina ne hadiqatahu ya ba ta gonarsa a matsayin sadaki za ki mai masa ce eh ta mai masa wata ruwaya ma har da kari ce shi to ka sake ta saboda haka hul'i shari'a ta yadda da shi idan abubuwa suka kici suka cinyewa mace ta gaba za ta iya amma idan mijin ne yake cutar da matarsa a nan ba a cewa akwai wanda zai rike matarsa domin ya karbi sa wato shi ya cutar da ita kuma ya kisakin sakinta kuma ko ya ji baya ta kuma ya kisakin sakinta kuma ya rike ta to Allah ta'ala ya hana cewa kada ku rike su litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna wala tumsikunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kada ku rike matan ku ba ku san su ba ku san zama da su amma ku rike su dan ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su Allah ta'ala ya hana wannan to kuma shi hul'i ba malamai suna sabani hul'i saki ne ko kuma bata auren ne akwai bambanci tsakanin a ce dalaq a ce fas in ka ce dalaq kaga saki shi saki akai saki akwai idda sannan saki ana lissaf ana lissafin sa ce yayi saki da yayi biyu yayi uku amma ka ce auren ne ya baci yayin da ta bashi abin din sa ya karba ya yarda to shikenan yanzu tsakanin su ba maganar aure ba kuma saki bane auren ne ya baci to shi faski bata aure ba a maganar idda sai dai ta haila guda daya sai ta istibra'i sannan kuma babu maganar idda aure ita sabanin saki akwai damuwa to shi yasa wasu da suka ce saki ne sai suka ce to salat ne ba'i saki ne wanda yake babu komai wato kamar saki uku ne tunda in har zai sake ta da hul'i kuma zai iya dawo da ita kaga kenan abin ya zama bambara kai bai yi ba to shi yasa wasu malamai sai suka ce saki ne amma ba'in to amma maganar saki cewa saki ne ba'in wannan bai tabbata ba abinda ya fi inganci shine hul'i baci bacewar aure ne batawar baci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wacce ta hul'i da cewa ta haila da dan da saki ne to da ba za a ce ta haila da sai ce ta yi ta yi ta yi idda ta yi tsarki uku sannan kuma za mu ga yadda Allah ta'ala ya jero magana saki din shi at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan shi wala yahillu lakum an ta'duluhunna tazhabu bi azma ma ataytumuhunna ah, Allah ta'ala yake cewa talaqu marratan saki sau biyu wato saki saki ne ɗaya bayan ɗaya mutum ya saki matarsa sannan kuma daga ba in ya dada ita sake ta at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan ko ko in ya sake ta yaga zai iya zai iya dawo da ita to in ya dada ita rike ta bisa adalci in ku ba zai iya rike ta daga sa'ad ce sake ta sannan ce kada ku rike su don ku tafi da wani abu da wani abu da kuka ba su mimma muhunna hunna shay'an illa an ya kafa Allah yuqima Allah sai dai idan miji da mata sun ji tsoron ba za su iya tsaye da haddin Allah ba wato suna ganin cewa za su shiga haƙƙin junansu fa in shiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi da bi idan suna jin tsoron ba za su iya tsaye da haƙƙin Allah ba to babu laifi a kansu cikin abin da ita matar ta fanshi kanta da shi wannan shine maganar kul'i maganar kul'i zo to daga nan kuma sai Allah ta'ala ba ce tilka hududullahi ta ta'taduha sai kuma ya kawo maganar cewa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra sai ka magana saki da uku to da a ce hul'i saki ne an yi magana saki biyu aka yi magana hul'i aka saki magana saki to sai zama saki hudu wanda kuma Allah ta'ala ya magana saki uku ne saki uku ne shine za a yi in aka yi sai an sake yin wani aure an fito sannan a bai da mace saka malamai suka ce to tunda aka gitta hul'i a tsakiya bayan an faɗi saki biyu aka faɗi hul'i sannan aka sake faɗin wa in tallaqaha to wannan ya nuna kenan hul'i ba saki bane don da saki ne sai zama sakin hudu ne saboda haka hul'i magana sahihiya shine hul'i fasq ne ta aure ne kuma ba a kome don haka yi kome kuma ya zama bambara kwai. amma daga baya idan ta ga cewa za ta iya dawowa ta aure shi baya ta aure shi inda a ce za su yi hul'i kuma daga baya ta ji cewa ta yi nadama ta ga cewa abin nan da ta yi bai dace ba saboda haka tana so ya koma su yi aure babu abin da zai hana ta aure shi amma in ka ce saki uku ne hul'i a matsayin saki uku yake to koda ta ji tana son ta dawo sai ta kuma yi wani aure wanda shi kuma ba haka bane sauraka hul'i ya halatta a irin wannan yanayi da muka yi bayani sannan kuma ba saki ba ne bisa magana mafi inganci cikin maganganun malamai faski ne sannan mace za ta yi haila guda ɗaya ne bayan hul'i ba idda za ta yi ba sannan kuma ya halatta idan miji idan matar ta ga cewa za ta dawo ta ci gaba da zama da mijinta sake ɗaura aure tsakaninsu ta dawo ta zauna ƙarƙashinsa sai wannan ya ce menene hukuncin matar da ta yi aure kafin ta kammala iddarta kuma har ta yi kuma ya hukuncin ɗan da ta haifa a wannan auren da auren da aka yi shi cikin idda bai yi ba aure ne wanda yake na aure ne babin matar da take idda a sawa'un iddar mijinta ya rasu ne ko kuma iddar an yi mata saki ne saki saki daya ko saki biyu saki daya ne saki biyu dama matar wani ce duk matar da mijinta ya mata saki na farko ko ya mata saki na biyu to tana nan a matarsa sai ta gama idda to kaga idan ta je ta yi aure a cikin idda kamar ta yi aure ne da igiyar wani akanta a san saboda haka wannan aure ba inda zai ma zauna idan idda ce ta wato idda ce ta kaba mijinta ya rasu ko kuma a'a idda ce ta saki uku kaga wannan ba magana damar ta koma gurin mijinta to in ta aure a cikin idda shi ma wannan auren bai yi ba saboda ta yi aure a cikin lokacin da Allah ta'ala ya hana mace ta yi aure wala ta zuwa uku da tannika hatta ya bulgar kitabu ajala sai kada ku tunanin daura aure har sai wannan farali ya kai lokacinsa wato shine sai ta gama iddata sannan aka halatta masa sau aka yi auren bai yi ba sau inda rashin sani suka yi ko shi mijin bai san mata gama idda ba ita da wuya ta san cewa mata gama idda ba sai dai in ta jahilci hukuncin ta jahilci cewa in mace tana idda bai halatta ce aure ba in ta jahilci wannan ko shi mijin bai sani ba ya aure ta to da zarar sun sani dai auren ya lalace auren ya lalace kuma za ta sake dawowa ta kammala iddar shi wancan mijin da ta dauko iddarsa su mata gama ba sannan ta zo ta yi iddar mijin na biyu wanda ya aure ta bisa abinan tana cikin idda ta yi iddarsa to idan da ganganci suka yi wasu malamai sa cewa ba za su taba yi wata kuma sake aure ba har abada domin a nan sun yi kokarin su samu abin da shari'a ba ta yaddar musu su same shi a lokacin ba to a yi musu ukuba da su rasa abin ma gaba daya man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda duk yayi kokarin ya jawo ya gaggauto da abu kafin lokacin sa yi masa ukuba ta hanyar a hana shi haka wannan ra'ayi ne na sayyidina Umar in aka samu matar da ta yi matar da suka yi aure cikin idda zai raba su kuma zai musu horo bayan ya musu horo kuma zai ce ta je ta yi idda ta kammala iddar mijin farko sannan ta yi iddar namiji na biyu kuma za su taba sake aure ba da shi wannan shi wannan na biyu da ya aure ta shi sai na ali yana ganin koda da ganganci ne ba zai hana a ce su yi aure ba wanda ra'ayi ne daga cikin ra'ayin kuma wasu malamai jumhur dai suna tafiya ne akan ra'ayin wato akan ra'ayin umar amma wasu tafi akan ra'ayin ali cewa za ta iya yin aurensa amma bayan ta yi wato ta yi ta idda ta kammala idda farko kuma ta kammala iddarsa ta biyu sannan shi shiga cikin manema ta aure shi amma sai na umar yana ga inda ganganci suka yi ka kyale su su yi aure don ya zama wannan horo ne a kansu ah, abinda suka haifa ɗansu ne ɗansu ne duk wani aure da aka yi cikin shubha ana da san cewa aure ne abin da aka samu ba a kore shi daga mijin zuwa ka ɗaɗansa ne sai sakon Ali sani wadda ke tambayar wane ne ibn salul da kuma rayuwarsa to shi wadda ba wani mutum arziki za a ta damuwa da ajiyar rayuwarsa abdullahi ibn ubay ibn salul ne shugaban munafukai a madina a zamaninsa shine shugaban munafikai asali annabi sallallahu alaihi wasallam da yau hijira kafin yau hijira ana shirin a bashi sarauta sarautar ausu da khazraj zace ausu da khazraj gaba daya kabilu ne guda biyu waɗanda suke rigima da juna kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ko kafin musulunci ya zo ya ya sasanta tsakaninsu kuma shi kuma wannan abdullahi ibn uh, ubay ibn salula cikin khazraj amma duk da haka ana girmama shi duka kabilun biyu kowa yana ganin girmansa to ana shirin a yi bikin naɗin shi a matsayin sarki na duka kabilun guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira tare da sahabbansa da suka yi imani wannan mutanen da suka yi imani cikin kabilun guda biyu a wasu da kazar suka karba annabi sallallahu alaihi wasallam hannu biyu to hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa madina sai ta lalata masa dukkan wancan shirin da aka yi na na a naɗa shi ne sarki na mutanen madina ko larawa madina ko ausu da khazraj to wannan abin da ya faru sai ya zamana shi ya ƙullaci annabi sallallahu alaihi a zuciyarsa yana jin haushin musuluncin ma cewa musulunci shi ya kawo masa matsala yana karin samun shugabanci ya samu mulki amma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kuma ya lalace ya tarwatse to tun daga lokacin sai ya shiga gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana nuna shi musulmi ne yana fushuwa yana zuwa masallaci ana sallah da shi ana zuwa majalisa ana shawara da shi da sauransu amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya san munafiki ne saboda yayi abubuwa da dama waɗanda suka tabbatar da cewa shi munafiki ne shine mai cewa la'in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu minha al-azan shine mai cewa la tunfiqu ala inda rasulullah hatta yanfaddu shine mai irin waɗannan maganganu wanda Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratul munafiqun cewa in aka dawo madina sai mafi daukaka yana nufin shi karan kansa ya fitar da mafi kaskanci wato sai shi da magoya bayansa sun kori annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai shi yana daukan kansa shine mai daukaka su ne yan gari shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da suka yi hijira duk baki ne saboda haka kaskantattu ne za su kore su alqur'ani ya bada labarin wannan an zo an ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar zaid ibn arqam an zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga abinda ubay ibn salul abdullahi ibn ubay ibn salul ya fada haka yana da abubuwa miyagu da ya ta nunawa a lokacin annabu sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da annabu sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa yana kan yana kan jakinsa abdullahi bin ubay da salul ya kato shi hanci wai saboda warin jakin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa ai shi yadda yadda suke da waɗannan baki kamar yadda masu karin magana ne suke cewa samin kalbaka ya kulka kama wa karanka abinci ce ko shi ya cije ka wato wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai sun zo baki ba su da ci ba su da sha sun taimaka musu sun ba su ci da sha yanzu kuma sun takura musu to da irin waɗannan maganganu waɗanda suke nuna cewa mutumin kafiri ne a zuci ko da zai nuna musulunci a baki a badar da aka je badar yakin badar ai waye da mutane da dama shi ya ce ba zai ce ba ya kuma dawo da wasu mutane da yawa suka biyo shi wanda suka yadda da shi haka wanda shine ra'sul munafiqin da ake magana shugaban munafikai duk da haka lokacin da ya zo rasu lokacin da ya rasu akwai dan sa shi ma sunan shi Abdullahi dan shi ma sunan shi Abdullahi Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zo ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa sallah sai na umar ma yana riki annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi masa sallah ba mutumin da yake kaza yake kaza kaza annabi yana cewa a'a ni zan masa sallah matukar dai ba Allah ne ya hana ni ba matukar ba Allah ne ce kan in masa ba zan masa har shi dan nasa ya kuma roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba da rigarsa a yi masa ne annabi da ya dauko rigarsa ya je shi da kansa ma ya sashi a cikin kafari amma da haka Allah ta'ala ya gaya masa cewa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala kuma ala qabri kada daga kansa kakka sake yi wani irin sa irin sa sallah ko ka tsaya akan kabarin sa kana masa addu'a Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ka nema musu gafara ko kakka nema musu gafara in zaka nema musu gafara sau 70 wato bila adadin shine ake nufi da sau in Allah ba zai karba masa ba annabi ya ce da na san in na kara akan 70 din za a karba sai in kara wannan nuna cewa fadar saba'in a nan tana nufin bila adadin ko da nawa za ka yi allah ba zai karba ba wannan shi ne dai abdullahi bin ubayi bin a takaici to alhamdulillah sauraro duka duka a namun shirin a wannan rana ta asabar amma da sallama dai kuma za ku yi aiko da sakonninku kan lambobin wayar da aka saba sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu biyar ko kuma cikin adireshin mana imel a fatin rahama a kwan ko kuma ta shafi mu na fashin rahama da ke dandalin sa zumunta na facebook a wadda sashen adini musulunci na gidan rediyar rahama farin cikin al'umma da kyara shirye-shirye da mita uku a zangona fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umar rija lemo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da adini musulunci ta jami'ar bayar da ke nan kano sai wanda ya tattara mana sautin akan na'ura bashir idris ungwaggo anas idris hassan da na kasance tare da ku na ke cewa wassalamu alaikum wa ورحمة الله وبركاته ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما